सबका मादी पंहिंजे पेट में जेको हमल खणंदी आहे सो अलाह ॼाणंदो आहे ऐं गिभेरणियूं जेकी घटाईंदियूं आहिनि ऐं जेकी वधाईंदियूं आहिनि सो बि ॼाणंदो आहे ऐं सभु का शइ वटुसि अंदाज़े सां आहे